Govorili smo o četvrtoj tačci, o četvrtom dijelu koje izvodi za Allahove dželjavala vjere, a to je vjerovati da je nečija uputa, nečija druga uputa, bolja od upute poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da je nečija druga uputa, bolja od upute poslanika sallallahu alaihi ve sallam, Ili da je nečiji drugi sud bolji od njegova suda, poput onoga ko daje prednost sudu taguta, nad njegovim sudom poput onoga ko daje prednost sudu taguta a svaki dakle sud koji nije sud šarijata koji je oprečan sudu šarijata to je dakle sud to je sud taguta dakle onaj ko daje prednost sudu taguta nad sudu poslanika sallallahu alaihi wasallam smatra ga boljim, ispravnijim pogodnijim i tome slično takav je dakle počinio dijelo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 Njemu zahvaljujemo i od njega pomoć i oprost za grijehe naše tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših dijela. Koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi, nikoga u zabludu ne može odvesti, a koga on s pravdom u zabludu ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha, jednog jedinog koji nema niti druga niti ortaka i svjedočim da je Muhammed sallallahu alihi wasallam njegov rob i poslanik kojeg uzvišeni posla kao milo svim svjetovima. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. Nastavljamo da govorimo, cijenjena braćo i sestre, o dijelima koja izvode iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere o dijelima koja ukoliko čovjek uradi njima ruši svoj šehadet i izlazi za Allahova dželle ala dina. Govorimo kao što rekao smo ovim dijelima kako bi spoznali zatim inša Allahu ta'ala bili od onih koji su sačuvali svoj iman, koji su sačuvali svoje vjerovanje jer kao što smo rekli kako god čovjek ulazi u Allahov din isto tako može izaći iz Allahova dželle ala dina a kad kada i toga nije, nije svjestan. Govorili smo o četvrtoj tačci o četvrtom dijelu koje izvodi za Allahove dželevala vjere, a to je vjerovati da je nečija uputa, nečija druga uputa, bolja od upute poslanika sallallahu alaihi ve selleme, da je nečija druga uputa bolja od upute poslanika sallallahu alaihi wasallame ili da je nečiji drugi sud bolji od njegova suda poput onoga ko daje prednost sudu taguta nad njegovim sudom poput onoga ko daje prednost sudu taguta a svaki dakle sud koji nije sud šarijata koji je oprečan sudu šarijata to je dakle sud to je sud taguta dakle onaj ko daje prednost sudu taguta nad sudu poslanika sallallahu alihi wasallam smatra ga boljim, ispravnijim pogodnijim i tome slično takav je dakle počinio dijelo kufra koje izvodi iz Allahove subhanahu wa ta'ala iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere ovdje trebamo na samom startu ukazati na jednu bitnu stvar, a to je da se mora napraviti razlika između administrativnog zakona i onaj koji nije takvi zakon, koji nije administrativne prirode. Zbog toga što smo na prošlom predavanju ukazali da onaj ko dozvoli sebi da u Allahu dželle ala vjeri propisuje ono što Allah subhanahu wa ta'ala nije dozvolio ili pak da ohalaluje ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, da zabranjuje oharamljuje ono što je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio, rekli smo da je takav izašao iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, počinio dijelo kufra, te smo spomenuli ajete iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige koji nam govore o tome da je takav postupak dijelo kufra, dijelo nevjerstva i otpadništva od dini, od dini Islama. Važno je napomenuti da postoje administrativni zakoni a to su zakoni koji nisu oprečni Allahovoj dželle vala vjeri nisu oprečni Allahovom subhanahu wa ta'ala šarijatu. šta sve svrstavamo pod, šta sve spada pod administrativni zakon spada dakle sve ono zašto nemamo jasnog i preciznog šarijatskog teksta bilo o Allahovoj kizi i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam Stoga je taj administrativni zakon prepušten ljudima da ga oni uređuju na način kojim će dakle poboljšati međusobnu komunikaciju, međusobno dakle rad, poslovanje i tako dalje i tako dalje. Dogod dakle u tom administrativnom zakonu nema nešto što je oprešno Allahove u ala vjeri, takav dakle zakon je dozvoljen. I onaj ko propiše takav zakon, donese takav zakon, taj nije postao nevjernik niti otpadnik od dini islama, već radi dakle stvar koja je dozvoljena dogod reko smo u tom zakonu nema nečeg što je zabranjeno Allahove u ala vjeri. Pa tako primjer radi administrativni zakon. Zakon dakle obraćaja E, semafora i tome slični dakle stvari za koje nemamo ništa dakle posebno u Allahove dželle vala vjeri ovakvi dakle zakoni su administrativne prirode i onaj koji propiše i dođe sa njima ne postaje dakle, tim dijelom e, nevjernik, otpadnik od dini Islama. Za razliku od onoga ko propiše zakon koji je oprećen Allahovom dželjavoala šerijatu. oprećen Allahovom dželjavoala šerijatu. Poput primjera radi laičkih zakona koji danas kao primjer radi uzmemo dakle kao samo e, kao primjer koji umjesto kazne za ubistvo a to je dakle da osoba koja počini ubistvo ubica po šerijatu takva osoba ukoliko joj staratelji ubijenog ne oproste takvu osobu po šerijatu dakle slijedi ubistvo takvu osobu po šarijatu dakle slijedi ubistvo ako se radi o namjernom i ciljanom dakle ubistvu. Stoga onaj ko dođe i za ovu dakle kaznu primjer radi propiše zakon zatvora od određeni broj godina manje ili više i tako dalje, taj dakle propisao zakon koji je oprečen Allahovom dželle ala i u takvoj situaciji postao je, u takvoj situaciji postao je nid suparnik i šerik ortak Allahu subhanahu wa ta'ala, jer kako smo spomenuli na prošlom predavanju, ohalalivanje i oharamljivanje, propisivanje, dakle, zakona pripada isključivo gospodaru subhanahu wa ta'ala i nije dozvoljeno čovjeku da propiše zakon koji se kosi sa Allahovom dželle ala vjerom. Isti je primjer, isti je dakle primjer onoga ko umjesto kazne za krađu, primjer radi, ili pak kazne za zinaluk, ili pa kazne za neku drugu, drugi šarijatski prestup, propiše nešto drugo umjesto onoga sa čim je došao Allah poslanik sallallahu alihi vseleme od čistog, od čistog dakle šarijata. Dakle, cilj nam je da kažemo da moramo napraviti razliku između administrativnog sistema koji je prepušten ljudima da ga oni uređuju i donose shodno njihovim potrebama i s druge strane onog zakona za kojeg imamo precizne šarijatske tekstove. Takve dakle zakone za koje imamo precizne šarijatske tekstove nije dozvoljeno mijenjati, nije dozvoljeno umjesto njih propisivati druge zakone jer to jer sve pomenuto predstavlja djelo riddeta i otpadništva koje ukoliko čovjek uradi njime dakle izlazi iz Allahove dželjevo ala iz Allahove dželjevo ala vjere. Kaže Šejhul Islam Ibn temija rahimallahu ta'ala jedan od poznatih islamskih učenjaka insan kada ohalali ono što je haram po konsenzusu i oharami ono što je halal, ono što je dozvoljeno po konsenzusu ili zamijeni šerijatski propis koji je po konsenzusu šerijatski propis takav je izašao iz dini islama po slaganju svih pravnika takav je izašao iz dini islama po slaganju svih, svih pravnika dakle prva stvar kada insan ohalali ono što je haram po konsenzusu poput onoga ko primjer radi o halali dozvoli alkohol onoga koji kaže da je alkohol dozvoljen ili pak onoga koji kaže da je kamata dozvoljena ili da je jedanje svinskog mesa primjer radi dozvoljeno i tako dalje i tako dalje onaj ko ove stvari smatra dozvoljeno o halali takav je dakle takav je ohalalio ono što je Allah zabranio po koncenzusu svih islamskih učenjaka i time izlazi iz islama. Isti je slučaj i sa onim ko o halali i o harami ono što je Allah dozvolio ono što je po konsenzusu dakle muslimana po konsenzusu islam, islamskih učenjaka dozvoljeno poput primjera kojeg smo naveli u prošlom predavanju a to je ženitba sa više od jedne, od jedne žene da, čovjek, da se čovjek oženi sa drugom, trećom ili četvrtom dakle ženom, sa drugom, trećom ili četvrtom ženom, što je dakle u osnovi šarijatom dozvoljenom. Pa onaj ko dođe sa zakonom i zabrani ovakvu dakle stvar, takav je oharamio ono što je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio. Te je ovakvoj situaciji od sebe napravio da suparnika i ortaka Allahu subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. I na kraju dakle kaže ovaj učenjak, ili pak bedele šara el mužma zamijeni neki šarijatski propis za kojeg postoji konsenzus zamijeni neki šarijatski propis za kojeg postoji za kojeg postoji konsenzus Dakle, u ovakvim situacijama, kako spomenu, prethodni učenjak Ibn Taymiye, a rahime Allahu ta'ala, čovjek izlazi iz Allahume dželle vala vjere i to po konsenzusu svih učenjaka. Po konsenzusu svih učenjaka. Ibn Humeid, rahime Allahu ta'ala, kaže, onaj ko misli da ovaj šerijat, ovaj potpuni šerijat koji kojeg svijet nije vidio poput njega je vidio boljeg od njega da je manjkav i da ima potrebe za spoljnom politikom koja će ga upotpuniti, takav je poput onoga koji misli da ummet ima potrebe za novim poslanikom nakon Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Dakle, onaj ko misli da ovaj šerijat ima potrebe za dopunom, da ga neko dakle dopuni, u potpuni i tako dalje, takav je poput onoga koji misli da ovaj ummet ima potrebe za drugim poslanikom nakon Muhammeda sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Muhammed Sa'id al-Qahtani Allahu ta'ala kaže doista je udaljavanje šarijata iz života ljudi i uzimanje manjkavih ljudskih zakona novi riddet koji se pojavio u kasnijim stolećima to je novi vid riddeta koji se pojavio u kasnijim, u kasnijim stolećima. Zbog čega kaže ovaj učenjak u kasnijim stolećima Zato što ummet Muhammeda sallallahu alihi wasallam doskora nije bio iskušen ovakvom situacijom u kojem se mi danas nalazimo. Nije bio iskušen takvom situacijom da nije u stanju suditi Allahovom knjigom i sunnetom Allahova poslanika sallallahu alihi wasallam. Jer dakle do kasni, kasni dakle godina prije komunizma, pa dakle čak i prvo vrijeme komunizma, muslimani su posjedovali svoje šerijatske sudnice pred kojima su se mogli parničiti. Pred kojima su se mogli parničiti. Da, dakle, postojalo i bilo je drugi, dakle, sudnica, laičkih sudnica, ali muslimani su posjedovali svoje, dakle, sudnice. Čak i u vremenu kada su muslimani nakon toga izgubili šerijatske sudnice, kada je, dakle, dokinut, kada je donesen zakon o ukidanju šerijatskih sudova, muslimani su formirali, dakle, e, formirali vijeće i formirali sami jedan šerijatski sud. odabrali dakle, učene ljude pred kojima bi se muslimani nakon toga e, parničili i pred, kojima bi tražili Allahum dželle sud i sud njegova poslanika sallallahu alihi wasallam samo dakle kako ne bi kako ne bi tražili sud od laički, od laički, pred laičkim dakle zakonima i pred laičkim i pred sudnicama. A potom je dakle došlo i ovo stanje i ova situacija u kojoj se mi danas nalazimo, a to je da muslimani ne posjeduju dakle apsolutno ništa od apsolutno ništa od toga. Imam Mahmud al-Alusi Allahu ta'ala, jedan od Mufesira, poznati hanefijskih učenjaka, kaže nema sumnje u nevjerstvo onoga ko smatra dobrim i lijepim laičkim zakonom i daje prednost njemu nad šerijatom i daje prednost njemu, dakle laičkim, laičkom zakonu nad šerijatom i govori kako je on bolji, preći, mudri i tako dalje i da je on bolji po ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i s druge strane srdi se i ljuti takav kada mu se spomene kako je propis šerijata po toj i toj stvari taj i taj kako je propis šerijata po toj stvari taj i taj. Također Abdullah ibn Humeid, rahimahullahu ta'ala, jedan od učenjaka, kaže onaj ko izda zakonodavstvo, opće zakonodavstvo, kojim obavezuje ljude, a koje je oprečno Allahovom dželle sudu, takav izlazi iz Allahove dželle vjere. Takav izlazi iz Allahove dželle iz Allahove dželle vjere. Još je puno drugih citata islamskih učenjaka, mi zbog dakle, kratkoće vremena i s obzirom da nastajim, nastojimo da ova predavanja budu što dakle sažetija kako bi bila što jasnija, razumljivija. E, puno je tih citata rekao učenjaka koji govore o nevjerstvu onoga ko dozvoli sebi da u i žele vala vjerim, da propišem ono što Allah subhane, ono što se kosi sa Allahovim dželle ala šerijatom. Ili pak dozvoli ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio ili pak zabrani ono što je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio. Sve pomenute stvari predstavljaju dijelo e, riddeta otpadništva koje čovjeka izvode iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. rekao smo isto tako, dijelo je kufra i nevjerstva, postupak i riječi određenih ljudi koji na nedoličan način opisuju šarijat Muhammeda sallallahu alaihi sallam. govoreći o šarijatskim propisima kako su barbarskim, kako su zaostali, kako nisu pogodni za vrijeme u kojem živimo, kako su to propisi koji su bili objavljeni u to vrijeme i da danas nisu pogodni i da ne mogu danas koristiti i biti adekvatni u savremenom dobu u kojem živimo. Sve dakle pomenute riječi su oprečne šehadetu en la ilaha illa anna Muhammadan Rasulullah. Svjedočenju da nema drugog Boga sem Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wasalame njegov rob i njegov poslanik. Nažalost, ovaj, ovo je stvar kojom, kojom smo dosta iskušani u zadnje vrijeme. Ovo je dakle stvar s kojim su, kojom smo dosta iskušani u zadnje, u zadnje vrijeme. Razlog toga je prije svega udaljavanje muslimana od Allahove dželle vala knjige i sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi Naime, muslimani su se dosta udaljili od Allahove knjige i sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa se desilo ono što im je Allah dželle vala i njegov poslanik zagarantovao, a to je poniženje. A to je poniženje. Kao što je rekao i Omar ibn Khattab radijallahu anhu, mi smo narod kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala učinio ponosnim islamom. Pa kada budemo tražili ponos u nečem drugom mimo Islama, Allah subhanahu wa ta'ala će nas poniziti. Allah subhanahu wa ta'ala će nas poniziti. Muslimani su se udalili od Allahove ala vjere, pa je kao posljedica toga došlo da su se drugi ummeti i drugi narodi okomili na, okomili ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam te je opet kao rezultat toga a, uh, nastalo ovo stanje u kojem se nalazimo a to je da su muslimani nazadovali gotovo po svakom pitanju gotovo po svakom gotovo po svakom pitanju te je dakle to navelo ljude one koji nisu imali dovoljnu predstavu o islamu i koji su gledali samo na muslimane navelo ih je na mišljenje da je razlog zaostalosti muslimana, da je razlog situacije u kojoj se danas nalaze muslimani, dakle ova vjera i njeni čisti propisi. Ova vjera i njeni čisti, čisti propisi. Ne shvativši da problem nije dakle u vjeri, već da je problem u muslimanima. I da onda kada su se muslimani pridržavali Allahove vjere, kada su se pridržavali ovog šarijata, da su bili mnogo, mnogo daleko ispred zapada, ispred, dakle, ispred Europe koja danas prednjači koja danas prednjači, dakle, ekonomski, vojno i u ostalim, dakle, poljima, danas prednjači i ispred je muslimana, ali kada onda kada su se muslimani udalili od svoga kitaba, od svoje knjige i od sunnata Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Stoga moramo biti svjesni da problem rekao nije u islamu, niti u šarijatskim propisima, naprotiv šarijatski propisi su povoljni i adekvatni za svako vrijeme i za svako mjesto, ali je problem do nas, do nas dakle muslimana. Drugi razlog, a to su dakle mediji. Razlog radi kojeg veliki broj oni koji se pripisuju islamu ima loše ili da se tako izrazim ružno mišljenje o Allahovom dželjavala šarijatu i o šarijatskim propisima jesu dakle upravo jedan od velikih razloga i sebeba jesu mediji koji na svaki mogući način nastoje naružiti sliku dakle islama i sliku šarijata koji na svaki mogući način žele dakle naružiti sliku islama i sliku šerijata nastojivši da šerijat u očima ljude, ljudi predstave kao neki barbarski zakon koji je žedan krvi kojim je dakle za cilj samo ubijanje ljudi i prolijevanje njihove i prolijevanje njihove krvi i to je dakle upravo ono što se danas dešava i neće proći ni jedan dan a da na vestima dakle na medijima ne čujemo riječi Dakle, islamski fundamentalizam, radikalizam, terorizam i ostale stvari koje se povezuju sa islamom i sa Allahovom dželjavala, Allahovom dželjavala vjerom. Nevjernici imaju za cilj udaliti muslimane od šerijata. To zbog toga što muslimani onda kada bi osjetili sla života u okrilu šerijata, u okrilu Allahove dželjavala vjere, zasigurno da nikada im naum ne bi palo da umjesto šerijata prihvataju drugi prihvataju drugi zakon. Kada bi dakle vidjeli koja je blagodat života u okrilju Allahove dželle vjere, u okrilju Allahovi propisa ne bi zasigurno tražili i jedan sud, drugi sud mimo Allahova dželle Allahova dželle vala. Pogledajte primjer radi kada gospodar dželle govori govori o kisasu, kada govori o ubistvu. Šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَا A vama je u kisasu odmazdi život ovi koji, koji ste razumom obdareni, koji dakle posjedujete pamet, koji posjedujete razum. Pogledajte, gospodar Žele ovdje kaže vama i u odmazdi. To jest da se ubije ubica ukoliko mu se ne oprosti. Za vas je u tome život, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Zbog čega Allah dželjavala ovdje kaže da je u odmazdi život za nas, iako dakle u odmazdi dolazi do ubijanja, do ubijanja ljudske duše. To zbog toga što onda kada se sprovede Allahov dželjavala šarijat, ubijanja osobe koja je namjerno i svjesno ubila. Zasigurno da bi se time spriječila mnoga druga ubistva. Zasigurno da bi se ovakvim postupkom spriječila mnoga dakle druga ubistva i da osoba koja bi htjela dakle da izvrši ubistvo, da ubije drugu osobu, da bi zasigurno stotinu i, hiljadu i milijun puta dobro razmislila prije nego bi li izvršila takav postupak. Za razliku od onoga što se dešava u lajičkim zakonima, a to je da osoba ubije pa zatim nakon toga ako budu od onih koji posjeduju, dakle i metak i posjeduju, dakle neke bliske veze i tako dalje, uspije da se, ako se već kazna ne oprosti, ako ne izmimigoli, naći dakle rupa u zakonu, uspije u najmanju ruku da mu se ublaži kazna. Pa on odleži u zatvor, dakle nekom određeno vrijeme, mjesec, godinu, dvije ili više i zatim nakon toga kada izađe, on ponovo poseže za sljedećim ubistvom. Ponovo poseže za sljedećim ubistvom i tako vidimo veliki broj dakle ubistava koje laički zakoni nisu u stanju suzbiti upravo zbog manjkavosti njihovih zakona koji su koji su dakle rezultat ljudskog, eh, ljudskog dakle razuma eh, koji je dakle manjkav a nisu dakle rezultat nisu rezultat Allahova dželle vali proizvod Allahova dželle Allahova dželle isti je slučaj sa drugim šarijatskim kaznama s kojima neka dakle, gospodar dželle dolazi upravo zbog toga što Allah subhanahu wa taala najbolje zna ljudsku dušu Allah najbolje zna šta je to što čovjeku odgovara, a šta je to što čovjeku škodi. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji najbolje zna šta je to što može spriječiti ljudsku dušu Šta je to što je može učiniti da stoji, da se suzdrži kod Allahovi dželevala granica. I zato što su šarijatski propisi došli shodno Allahovom dželevala znanju o njegovim robovima. I zato su oni adekvatni, povoljni odgovarajući za svako vrijeme i za svaki, dakle, svako mjesto i za svaki, i za svaki prostor. Stoga ne smijemo biti obmanuti medijima i onome što oni plasiraju od slike o Allahovim ala robovima o muslimanima, o Allahovoj dželle vjeri i o Allahovom subhanahu wa ta'ala šerijatu, jer je upravo njihov cilj, kao što rekao smo, izvitoperavanje šerijata u očima ljudi, što je rezultiralo time da danas možemo dosta često čuti ljude koji se pripisuju Allahovoj dželle vjeri i islamu i sebe smatraju muslimanima, ali i s druge strane vidiš kako Allahov šerijat ili određene Allahove dželle propise smatraju zaostalim barbarskim, kako ne odgovaraju vremenu u kojem živimo, ne odgovaraju dakle mjestu u kojem živimo, kodale sve su to opasne riječi koje su kontradiktorne svjedočenju šehadetu da nema drugog Boga sem Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov rob i njegov poslanik. Jer onaj ko posvjedoči da nema drugog Boga sem Allaha, pa gospodar Žele Vala kaže inil hukmu illa lillah, da sud pripada samo, da sud pripada samo njemu. Onaj ko posvjedoči da nema poslanika da, da, da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam Allahov rob i njegov poslanik taj mora prihvatiti sve ono sa čim dolazi Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam jer on ne govori po hiru svome već po objavi koja mu se objavljuje od gospodara svi od gospodara svi svih svjetova ova tema o kojoj govorimo draga braćo i danas je izuzetno dakle važna i bitna zato što je veliki broj ljudi koji se upuštaju u politiku bez dakle bez vođenja računa o šarijatskim pravilima bez vođenja računa o šerijatskim pravilima i da situacija bude još gora bez prethodnog dovoljnog znanja o Allahovoj vjeri i o sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam što rezultira nakon toga da oni od sebe svjesno ili nesvjesno prave ortake i nidove Allahu subhanahu wa ta'ala time što kao što rekao smo propisuju zakone koji su oprešni Allahove vjeri ili pak dozvoljavaju ono što je zabranjeno ili pak zabranjuju ono što je Allah subhanahu wa ta'ala ono što je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio u ovom današnjem vremenu u vremenu dakle e, u kojem živimo veliki nije dakle mali broj ljudi oni koji se upuštaju ove stvari bez prethodnog, znanja o Allahovoj ala vjeri misleći da je dobar nije dovoljan da čovjek ostvari sevap i dobro kod gospodara subhanahu wa ta'ala a zaboravljaju da pored potrebnog dobrog nijeta da bi djelo bilo primljeno kod gospodara subhanahu wa ta'ala ne smije dakle djelo biti u kontradiktornosti sa Allahovom knjigom i sunnetom Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame jer nas je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam obavijestio da onaj ko uradi kakvo djelo koje je u suprotnosti sa Allahovom dželjavala vjerom takvo se djelo odvija i ne prihvata takvo se djelo odbija i dakle ne prihvata kod Allaha subhanahu wa kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Iz tog razloga vidimo dakle, da i gospodar subhanahu wa ta'ala kada govori o onima koji ne sude po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio kaže وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ A oni koji ne sude po onome što je Allah objavio takvi su pravi nevjernici. U drugom ajetu gospodar žele kaže a oni koji ne sude po onome što je Allah objavio takvi su pravi zalimi i oni koji ne sude u trećem majetu kaže gospodar Đelevala oni koji ne sude po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio takvi su pravi takvi su pravi fasici obavezuje gospodar Dželevala ovim ajetima suđenje po onome što je on objavio u svojoj kizi na jeziku svoga poslanika sallallahu alaihi i upozorava svakog ono ko želi da sudi ili da mu se sudi nečim drugim sudom mimo suda Allaha i njegova poslanika sallallahu alejhi ve sallallahu alejhi ve sellem. Stoga dakle obaveza na nama ako već nismo u stanju da sudimo po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio svome poslaniku sallallahu alaihi wasallame da onda ne sudimo po onome što je Allah, što Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio svome poslaniku sallallahu alaihi wasallame i da na taj način sačuvamo svoj din i da sačuvamo svoju dakle svoju vjeru i da ne budemo od onih od ovih u kojima gospodar žele kaže da oni koji ne sude po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio da su takvi pravi nevjernici, da su takvi pravi zalimi i da su takvi pravi i da su takvi pravi fasici. Iz tog razloga ova tema je itekako bila jako bitna tema smatranje nečijeg drugog suda boljeg od suda Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam ili pak smatranje da je nečija druga uputa bolja od upute Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam a ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji slijede uputu poslanika sallallahu alaihi wasallam da nas sačuva da budemo od onih koji slijede neku drugu uputu mimo njegove upute i molim gospodara subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slijede uputu i zakon poslanika sallallahu alaihi wasallam i da inša Allahu ta'ala budemo od onih koji u svemu daju prednost Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi sallam Poštovani slušalci, nakon što smo čuli prvi dio, idemo na kratka pauza, a da podsjetimo na naše broje i telefone, vi koji slušate direktno, a preko internet imate na svaka naša stranica naše broje javne i dostupne slušalcam. 044-719-137 kao i broj 049-365-484. Broje će biti dostupne u drugi dio naša emisija posle pauza.